O tigre abastece de ação pra buscar o parceiro. O dual ele não é a boa. Fica aqui embaixo do coqueiro. Ah me trajei. Já deixei o crocodilo, descansa embaixo do coqueiro. Já passei no gordão, já mandei o disparo, tá na régua o cabelo. Resgatei o tigre abasteci de ração pra buscar o parceiro. Percebi que as mandracas só jogar se tiver motor e dinheiro. Então, bota o tratorzão na pista. Busca sombra em solo paulista. O desejo de várias bandidas. O pesadelo desses coxinha. Desembolso só marcha pra cima. Dom do toque e da bruxaria. Elas chamam de amor de vida, mas não era assim nas antigas. Elas chamam de amor de vida. Resgatei meu cartão black. <coughs> Resgatei meu cartão black, liguei um Kai Black que até a atendente sorriu. Comprava na 25 e hoje na Lacoste eu deixei 25 mil. Comprei até uma pretona, vulgo africana com o sobrenome Chuin. Mas não sou eu que tô no toque, não. Deixei um brother pilota por mim. Ainda lembro da minha bike, toda equipada com guidão de moto. Corri pra caramba, sempre deu foco. Hoje o cavalo de Troia eu toque, nem posso, nem posso. Sempre olhando na minha quebrada, sem inspiração pra toda molecada. Geladeira cheia, comida na mesa, Que boy só quer saber se minha roupa é de marca ou falsa. <laughs> Me trajei com um conjunto chave que vem de país estrangeiro. Já passei a má fase, enfrentei o medo, eu nunca fui herdeiro. Resgatei o tigre abastecido e ração pra buscar o parceiro que as mandraca quer jogar pra quem tem motor e dinheiro. Me traje, já deixei o crocodilo, descansa embaixo do coqueiro. Já passei no gordão, já mandei o tá na rega o cabelo. Resgatei o tigre abasteci de ração pra buscar o parceiro. Percebi que as mandracas só jogam se tiver motor e dinheiro. Então, bota o tratorzão na pista, os gatos assombram em solo paulista desejo de várias bandidas. O pesadelo desses coxinha. Desenvolto só marcha pra cima. Dom do toque rei da bruxaria. Elas chamam de amor de vida, mas não era assim nas antigas.